السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف وفقه الله تعالى في كتابه عمدة المرأة في الحديث السابع والستين في الحديث السابع والستين ويقول وفقه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح خرجه البخاري ومسلم لو إن شاء الله تعالى تشكوى هي حديث موجة تو ألاف كما كنا سؤالا تسكليزا أسباب تكوى نهاراك لو نكمبليا مهالي kwa hivyo tutasoma tu hii hadithi moja insha Allah taala alafu nitasikiliza suala kama ziko hii hadithi hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu warḍah inazungumzia من أحكام المعاشرة والجماع من أحكام المعاشرة والجماع بين الزوجين نزungumzia katika adabu ama ahkamu za tangamano baina ya mume na mke قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوم محمد صلى الله عليه وسلم اسما إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه akimwita mwanamume mke wake kwenye firasha yake au kwenye kitanda chake mwanamume akamwita mwanamke kwenye firasha yake aje kwenye firasha yake au kitanda chake hii ndio ilikuwa desturi zamani zamani za masahaba na zamani za salaf desturi ilikuwa mume analala firasha yake na mke analala firasha yake hawalali pamoja zamani wanaume na wanawake ni mwanamume akitaka kukutana na mkewe atamuita atakuja firasha mwanamume watakutana kisha kila mmoja anarudi mahali pake analala hii ndio ilikuwa desturi ya arab qadiman kitambo lidhalika mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi dhunnu hadithi jabir qala firashun lak wa firashun li ahlik والثالث للشيطان yani nyumbani kulikuwa na firasha mbili yako na mke wako na ya tatu ni ya shetani yani zaid haina haja usiweke vitanda vilivyozidi kwenye nyumba yani maana yake yani chako na cha mkeo na cha tatu ni cha shetani yani zaid hana mayambaghi ndo maana yake lakini haina maana kwamba nyumba hakufai kuwa na vitanda vitatu aa ah, ah. yani maana yake mtume akataza mtu nyumbani kuweka mafirasha asiyohitajia hana haja naye weka kwenye nyumba firasha au vitando unavyohitajia tu vile ambavyo havitumiki havina haja vitoe Ndio maana yake sasa kimoja firasha moja au kitanda kimoja chako cha pili akasema lizaujatiki ya mke wako hii ndio ilikuwa zamani ilivyo na ndio maana hii hadithi yasema nini idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi hakusema ila firashihima hakusema kitanda chao wote wawili kama dasturi za leo kwa hivyo na hii ni mambo ya ada hakuna ubaya ikiwa watu wa ada za sahihi ada zao ni mume na mke walala firasha moja haina shida si haramu si haramu lakini ni mambo inaenda kimila na kidasturi lakini kia kuna mila mpaka leo jamii mathalan hawalali na wake zao mahali pamoja pia ni sawa haikatasi kwa hiyo ni mambo yanakwenda na adat na desturi zenu lakini hivi ndio desturi zamani za masahaba ilikuwa kila mmoja baina mume na mke ana mahali pake pa kulala mke analala kando firasha yake na mwanamume analala kando firasha yake mwanamume akitaka ijimaa ndo anamuita mwanamke anakuja firasha yake alafu kisha kila mmoja anarudi kwake hiyo ndo maana yake sasa mwanamume akimuita mke wake kwenye firasha yake au kitanda chake faabat mwanamke akakataa kwenda akakataa kuitikia mwito wa mume wake hakwenda fabata ghadban alaiha mwanamume akalala ana hasira na yeye kwa nini hakuja kumtii kwenye kitanda chake akakasirika na yeye akalala na hasira la'anatha almalaika hatta tusbih malaika watamlani mwanamume huyu na e, mwanamke huyu atalaaniwa na malaika mpaka asubuhi itoke alfajiri itoke wewe atalan atalala huku akiapizwa na malaika yeye mpaka alfajiri ichomoze na haya ni mambo ya ghaib hatuwaoni malaika wakikwapiza lakini tuamini yatokea lakini tunaamini yatokea haya mambo kwa nini kwa sababu tumeambiwa na as-sadiqul masduq rasuluna alayhi salat wassalam madamu ni habari ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi twaitakidi tunaamini kama tunavyoona na hatuoni kaanna nara kwa sababu ni habari ya mkweli ambaye ni mtume wetu alayhi salatu wasallam kwa hivyo hadithi inaonyesha makemeo makali kwa mwanamke mwenye kukataa amri za mume na bil akhas amri hii ya jimaa akikataa amri hii ya kumuhitajia la shaka itasababisha yeye kuapizwa laana na malaika na hii inaonyesha uzito hili jambo lidhalik imekuja kwenye riwaya nyingine ya hii hadithi lafzi nyingine ambao ni lafzi ya muslim na hii imekuja kwa uzito zaidi kuliko hii tuliyosoma hii lafzi ambayo ya muslim ambayo nitaisoma sasa hivi ni mzito kuliko hii iliyo kwenye kitabu Mtume alayhi salatu wasallam asema walladhi nafsi biyadihi na apa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake kwa hivyo hii hadithi ya Abu Huraira haina kiapo haina kiapo lakini hii ninayosoma tume kwa ile umuhimu wa hili jambo kwa sababu mtume haapi isipokuwa jambo kubwa la muhimu ndio ataapa kwa hivyo akaliapia jambo hili hii ni dalili kuonesha ni jambo zito sana si lepesi hata kama mwanamke ataona ni jambo la, la upuzi au la, la jambo lepesi ah kwani kuna nini shore yake mtume alayhi salatu wasallam asema walladhi nafsi biyadihi na apa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake yani Allah ma min rajulin hakuna mwanamume yote yad'u mraatahu ila firashihi atamwita mke wake aje kichanani kwake yani kwa sababu ya jimaa fataba mwanamke akatae fataba alaihi akatae kumtii illa kana alladhi fis samaa sakhitan alaiha hatta yarda anha isipokuwa yule aliyejuu aliyejuu nani Allah kwenye hadithi hii tuliisoma Abu Huraira atalaaniwa na malaika tu malaika ni kiumbe lakini kwenye hii naisoma sasa Allah aliyejuu alladhi fi sama yule Allah aliyeko juu atamfaskasirikia sakhitan alaiha Allah atamkasirikia hatta yarda anha mpaka mwanamume aridhike ikiwa taridhika baada ya wiki ikiwa taridhika mwanamume baada ya mwezi ikiwa taridhika baada ya wiki mbili atashinda na hasira ya Allah masiku hayo yote mpaka mume aridhike naye ndio nikasema hii ni mzito hii riwaya hii si riwaya matezo kwa hivyo mwanamke asione hili jambo la matezo oh mimi nimechoka oh mwanamume wewe una hili oh wewe saa zote saa zote utakashughuli hiyo haya mambo ni mambo si mazuri si mazuri mayajuz hadha amri ya mwanamume akimwamrisha mwanamke wake hayo na hana mawane hana kiziwizi chochote cha kumziwia basi kisheria ni lazima aende amtii mumewe hata kama mara mbili mara tatu mara tano wewe fuata maagizo wa khalas na ukikataa maagizo hayo basi tayarisha hasira za Allah sasa sasa si malaika tena kana alladhi fis samai sakhitan alayhi Allah tamkasirikia huyo mwanamke hatta yarda anha zawjuha mpaka mume wake siku ile taridhia ndo hasira za Allah zita zitamuondokea kwa hivyo ni makemeo makali sana ulama sema hadhihi riwaya ashaddu min alula ni nzito kuliko hii ya kwanza tuliyosoma kwa nini kwa sababu ulama sema لأن الغضب أو لأن السخط أشد من اللعن hasira ni nzito kuliko laana ya malaika hasira ya Allah uweze kuifananisha na laana ya malaika malaika ni kiumbe na laana si mzito kama ghadhab ghadhab ni kitu kizito kwa hivyo jambo kama hilo mwanamke kilifanya amejisababishia hasira za Mola wake subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii hadithi la shaka ni makemeo na niaonesha namna gani uzito wa taa ya mume uzito wa taa ya mume wako haki ya mume ilivyo kubwa kiasi hiki <clears throat> bihaithu yeye amemkosea mume Allah anamkasirikia kwa hiyo na maana mume ni mtu muhimu sana kwa mkewe manake ikiwa Allah atakukasirikia kwa sababu tu umemuudhi mume hii yaonesha yule mume ni mtu muhimu kwako na haki zake ni kubwa kwako wa ila Allah hangekasirika hangekasirika kama mume ni mtu mdogo kwako au ni mtu kama kitambaa cha mkono kama baadhi ya wanawake wanavyotukulia mwanamume kama yani si chochote wala si lolote aweza kuingia mume wake nyumbani mpaka akatoka yeye hata habari hana hata kuinuka hawezi mume ameingia yeye hata habari hana shughuli hii subhanallah la shaka hadha min aljahl huku ni kuwa kuwa mjinga mtu na dini lakini mwanamke aliyoelimika sawa sawa hafanyi haya akiingia mume wake kwanza shughuli ya kwanza mume wake Atam, atamlaki kwa mlangoni ampokee alichonacho amulsalimia muulize hali hii ndio desturi za wanawake wa Kiislamu toka kadima toka kitambo lakini haya mambo ya kileo sasa kwamba mwanamume aingie mwanamke na shughuli zake hata hajui mume ameingia mpaka amesikilia pakusikilia yeye hajui chochote la shaka hadha min aljahl bila shaka na hii ina maana huyu mwanamke hajatambua cheo cha mume bado hajatambua cheo cha mume قوله <clears throat> aliposema mtume sallam idha daa ar-rajulu imra'atahu ila firashihi ay liyujami'aha kumita kumita fani sio kumita tu kumwita maana yake kwamba mwanamume atakajimaa amemwita kwenye firasha yake au kitanda chake ataka jima na yeye hiyo ndo maana yake kwa hivyo akisha kujua mwanamke ameitiwa jambo hilo ni atii na asikilize ile amri alompa mumewe imekuja riwaya ya tatu mtume sallallahu asema idha batar almar'a hajiran firasha zawjiha lafdhi hiyo mwanamke akigura usiku mzima akagura kitanda cha mumewe amemuita aje akamgura hataki kulala na mumewe imekuja kwa lafdhi hiyo basi atalala na hasira na laana za malaika mpaka asubuhi wewe na maana mwanamke hafai kufanya hajr akamgura mume wake kwenye malazi hafai kufanya hajr kumgura mume wake akimwita kwenye malazi قوله البسمة فبات غضبان عليها فبات غضبان عليها يعني منامومة أكلالا نهسيرا نهو منامك غضبان عليها منامومة أكلالا كيو نهسيرا نهو منامك مفهوم حديثني كوانبا لو بات راضي راضي عنها لو منامومة أتلالا هنهسيرا نهو منامك ممرضية أمسامه حكيك بس اللعنة هيتم فيكي كسبب الشرط يكون لعنيه منامك هو نمبك مومة بمكسيركيه lakini mwanamume mathalan amemuita mke wake kwenye jimaa aje njoo akamkataa akakataa mwanamume akasema ah shakusamehe melala kifua chake safi amemsamehe hapo hatolaaniwa hapo hatolaaniwa na malaika kwa nini kwa sababu sharti ya kulaaniwa yeye na malaika mpaka yeye mwanamume amelala ghadhban alaiha amekasirishwa na mwanamke akikasirishwa na mwanamke ndipo hapo sasa atalaaniwa na malaika talaaniwa na malaika lakini lafzi ya pili ya hadithi inayosema kuhusu hasira za Allah hiyo haikufungwa kwa hasira haikufungwa kwa mwanamke amemridhia wala amemkasirikia hadithi imekuja ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fataba alayhi illa kana alladhi fi as-samaa sakhitan alayha hatta yarda naam imefungwa naam hatta yarda imefungwa na ridha naam imefungwa na ridha kwa hivyo hivi pia Allah ataendelea kumkasirikia mpaka mwanamume aridhie akimridhia usiku ule ule akamsamehe basi Allah pia ata atomkasirikia tena na malaika hawatomlaani tena kwa hivyo jambo la kupata taabu mwanamke limefungwa kwa mumewe mumewe kama hataki kumuonesha taabu basi atamridhia msamehe shauri yake maana ni haki yake ameiachilia lakini lau mwanamume atalala na hasira baada yeye kumuasi hivyo la shaka atapata hasira za Allah na atapata laana za malaika zote mbili kwa hivyo mwanamke afanye bidii lau atafanya kosa hilo mbio arudi amridhishe mumewe kabla hajalala afanye bidii arudi kwa mume wake haraka amwambie pole nisamehe na mpaka mume amridhie kwa sababu akilala na hasira atapata mambo mawili atapata laana malaika na hasira za Allah kwa hiyo hili jambo sheria ilivyoipa uzito namna hii alafu waone wanawake wanatasahal na jambo hili wallahi utastaajabu la shaka ni mwanamke asoelewa kama eh hata haelewi chochote lao anafahamu dini wallahi ataogopa kufanya jambo hilo bila shaka kwa sababu ni nani anaweza hasira za Allah hebu niambie nani asemati yeye aweza hasira za Allah hakuna tangamia Allah kikasirikia utangamia ni nani anaweza kuapizwa laana na malaika hakuna malaika ni viumbe bora dua zao zajibiwa dua zao zajibiwa hazikataliwi kwa hivyo ina maana laana itamswibu tu haimkosi huyo mwanamke Allahumma illa mwenyewe awe na akili aende amtaradhi yule mwanamume amtake radhi paka amsamehe kabla hajalala basi huyu itakuwa ametumia akili kurudi nyuma na kurakibisha kosa lake lakini mwanamume akilala na hasira basi Allah naye atamkasirikia bila shaka في هذا الحديث فوائد هي حديثي imebeba fawaid hii hadithi kuna fawaid alula faida ya kwanza الحديث دليل على عظم حق الزوج على زوجته hadithi ni dalili ya kuonesha uzito wa haki ya mume juu ya mkewe uzito wa haki ya mume juu ya mkewe bihaithu lau mwanamke atamuasi mumewe kwenye kitanda mpaka Allah anamkasirikia hii si mchezo hii ina maana mwanamume amepewa kipaumbele sana kwenye sharia yetu sharia yetu ya Kiislamu haina musawa haina usawasawa baina mume na mke kabisa wala hisi aibu hii sifa hii sifa wengine wanaona almushrikun walkuffar wanaona sisi kusema mume na mke si sawa sawa wanaona ni aibu wa dini yetu la bali kwao kusema hayo ndo aibu utamsawazanishaje wewe mume na mke sharti huna akili mzuri kiumbe huyu mwanamume huyu mke watakuwa vipi sasa kimaumbile si kiakili siki chochote kwa hivyo uislamu ni dini takatifu ni dini ya uadilifu ni dini ya ukweli na ndio maana Allah akamtenga mume kivyake na mke kivyake huyu haki zake na huyu haki hakuna usawa hakuna usawa wote kwani hukumu aliyopewa mume sawa sawa na mwanamke pana hivyo lazima hukuku zitafautiane kwa hivyo sharia ikipa kipaumbele haki za mume huwa sharia ina hikma usiseme oh hawa wanaume wamependelewa itakuwaje mimi katatu na laaniwa hiku nikupendelea wanaume la huo ni ufahamu mbaya huyo ni mwanamke amefahamu vibaya fahamu zake mbaya kwa sababu majukumu ya sharia alokalifishwa mwanamume akitekeleza sawa sawa wewe mwanamke huyawezi hauyawezi ndio maana Allah kampa mume na kampa daraja yeye Allah subhanahu wa ta'ala asema walirijali alaihinna daraja leo utasemaje sasa Allah asema walirijali alaihinna daraja Allah ameweka wanaume daraja ya juu kuliko wake wala hakuna kwamba haya mambo ya aibu mtu aache aogope kusema ah, ha mambo ya haki na ni sawa na ni fahari dini yetu kumuinua mwanamume kuliko mwanamke na kuwepa haki zake mbele kuliko mwanamke <clears throat> kwa hivyo hadithi ni dalili ya kuonesha idham haki zauja ala zawji haki kubwa za mume juu ya mkewe lakini jamaa lazima tufahamu pia jambo moja lakini hizi hukuku za mwanamume kamil لكن هذا هذه الحقوق أو حق, حق الزوج hizi haki za mume ni za mume gani pia kuna aina ya mume si kila mume tu ana haki zote hizi hapana lakini haki zauj alqaim bihuquqi zawjia hizi haki za thubutu kwa ukamilifu mwanamke azitekeleze kwa mume ambaye kwamba ameyabeba kweli majukumu yake na anayatekeleza kweli lakini ikiwa yeye anamnyanyasa mwanamke haki zake hamtimizi alafu yeye haki zake za kitanda haki zake za nyumba zote atakupewa kamili hapana hapana hapo hatutoweza kumhukumu mwanamke kwamba amemdhulumu mwanamume haki zake wala amekemewa kisheria na makemeo wala hapo atakuwa hana chochote kwa sababu tayari wewe ni dhalim kwanza wewe umemdhulumu hukuku zake za kinyumbani ambazo wafaa utekeleze na waweza kutekeleza si kwamba huna waweza ukitaka kwa hivyo la shaka mwanamume ambaye kwamba tayari yeye ni dhalim hatuwezi kumtetea kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum kwa hiyo mwanamke ana haki kumwambia mimi nitakunyima jimaa na wewe mpaka nitakapokuona hukuku zangu zingine umenitimizia hapo hatutoweza kumlaumu ikiwa ni kweli mwanamume amekosa kutimiza lakini ikiwa mwanamume upande wake anatekeleza kila kitu alafu pande ya mwanamke sasa ukatae sasa hapo tutamshika tutamshika huyo mwanamke lazima utekeleze au upate hasira za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii ndio hali ilivyo la dharara wala dhirar ndio maana uislamu ni dini ya adl ni dini ya uadilifu wewe kama mwanamume wataka mwanamke tumhukumu atekeleze majukumu yake kikamilifu na wewe tekeleza yako kikamilifu ukisha upande wako kwamba uko sawa wewe mwanamume sasa unaweza kumshtaki yule mwenzako ukamshika kwa sababu hatekelezi majukumu yake yule uliompa kufanyia lakini ikiwa wewe tayari huku umebeba mabalaa yote wamnyanyasa mwanamke wamdhulumu wamnyima hii wamnyima hii hukuku zake za wajiba pia ni kesi mpaka vita hata utoapo ah la shaka hii mwanamke akikataa jamaa na wewe sawa sawa na huenda kitendo cha kingi cha kukataa ikakutia adabu ukarudi nyuma wewe mwanamume pengine ukarukujirekebishi sasa pale akikataa na akabainisha sababu yake kukataa ni hiyo hapo tutamsikiza kwa sababu ana haki ya kukunyima baadhi ya haki zako na wewe kama wewe pia unavomnyima na yeye baadhi ya haki zake ثانيا faida ya pili katika faida za hadithi wafihi anna almar'ata idha imtana'at min firashi zawjiha mwanamke akikataa kuenda kitanda cha mumewe kufanya jimaa na yeye faghadhiba alaiha mwanamume akamkasirikia kwa jambo hilo kwa sababu amemuasi kwenye kitanda basi la'anatha almalaika malaika watamlaani huyo mwanamke hatta tusbiha mpaka asubuhi ichomoze utalala na laana za malaika madamu mwanamume hasira anayo haijatoka kama tulivyosema lakini kama mwanamume atalala amemsameha amemridhia basi hapo laana hatopata kwa sababu ya huruma ya mwanamume alomhurumia mkewe illa lakini illa an takuna ma'dhura ikiwa mwanamke amekataa na ana udhuru wa kisharia kukataa jimaa hapo hatutomlazimisha bwana ah, ah. tabe bwana subiri sheikh hapa kuna udhuru kwa mfano mwanamke ana haidhi hajatahirika amwambia wewe ah, kuna bwana kila siku utahiriki tu wewe umezidi hakuna bwana hapana mpaka tahiriki hapo akikataa mwanamke amekataa kwa sababu usimwambie oh wewe utalala umelaaniwa wewe mpaka asubuhi kwa sababu umekataa la hapo kuna sababu ya kisharia kukukatalia au kwa mfano mwanamke ni mgonjwa mgonjwa sasa utataka jimaa vipi mwanzo hata mwanamume ambaye ana fitra salima ambaye anampenda mke wake kama mke na kama muumini wa kike hawezi hawezi hata kufikiria jimaa akiwa mke wake ni mgonjwa kuna wajihi gani ya kutafuta jimaa ana waume wengine subhanallah tataajab kisikia ahwal za la madam mwanamke ni mgonjwa hana kabilia ya kufanya jimaa pale akikataa usimwambie utalaaniwa ya la la la halani hapo amekataa kwa sababu miongoni mwa sababu kwa hivyo kwa sababu gani mwili wake haumsaidii sasa wewe utastarehe na vipi naye ana homa au mathalan mgonjwa <clears throat> au mathalan au mathalan mwanamke amejuruhika kihisia kihisia hako tayari hawezi kwa mfano amefiliwa mwanamke amefiliwa na mtoto wake mwanamke amefiliwa na mzazi wake mwanamke amefiliwa na ndugu yake kukoma tu kuzika leo usiku humwita ataweza vipi billahi alayhi wajua sika mwanamume kidogo ni mtu tofauti mwanamke ndio maana akapewa siku tatu za huzuni tu ili wapole madha sharia imewachunga sana kina mama na imewaheshimu sana inawapa hukumu kulingana na maumbile yao na udhaifu wao mbona sisi tukupewa siku tatu wao mpewa siku tatu za huzuni tu kukaa mpaka baada ya siku ya tatu hapo hata ukimuita yeye utamuona uko sawa lakini kukoma kuzika ati wewe mtaka kwa jima eh, yani hata mayuqal pale hana kabilia hisia zake hazimpi kufanya jima na wewe lazima uelewe mwanamume pia usijifanye hufahamu hadha majuz kwa hivyo hapo mwanamke akikataa hatuwezi kumlaumu wala hatuwezi kumhukumu kwa laana kwa sababu ana udhuru wa kisheria wa kukataa kuitikia mwito wako wa hiyo jimaa kwa hivyo lazima pia mwanamume achunge mashairi za mkewe achunge hisia za mkewe usiwe wewe ni mwanamume ujifikiria nafsi yako tu خلاص oh sasa msiba hawishi au msiba wenu kadha umuru yani baadhi wengine utasikia mambo wallahi utashangaa Kashinda huma na mume kwa yani wewe humfikiria hata yule mwanzako siku za huzuni zake siku za ugonjwa wake muwe pamoja umuoneshe kwamba wewe pia una huzuni kama yeye umuoneshe kwamba wewe pia huna raha madamu yeye ni mgonjwa hivyo ndio mwanamume anaishi na mkewe ama kukaa hii maisha ya kisasa hii la shaka hii wallahi si mzuri kila mmoja ajali nafsi yake kila mmoja ajali nafsi yake Mayajuzu hadha si adabu wabil muqabil pia mwanamke kama mwanamume ni mgonjwa hawezi kufanya jimaa ndo aanze kumkera sasa ngie kwa huku kitoka kwa huku mpaka amsumbue mwanamume hadha majus subiri na wewe mume wako atapoa maradhi itakwisha kwa hivyo la budda katika pande zote mbili kila mtu aangalie wakati munasib wa kutafuta ile jimaa pia tatu katika faida za hadithi wa fihi أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من المرأة من صبر المرأة واضح واضح يا يونيش وازي كوني حديث حديث يونيش كما منامو مهوازي كسبيري جماع كما نفوزا منامكي نساسا ويسي منامكي إذا كوكا موزي حقوسي نامو أنا خبر موزي ويكيمبيلي تاتش لقي منامو مهوازي ikipita siku tatu nne huwa hawezi tena خلاص lidhalika baadhi ya fuqaha wanasema la budda mwanamume amsibu mkewe kila siku nne kila arba'ata ayyam amsibu mara moja lesh wameweka kipimo hiki kwa sababu wajua maumbile ya mwanamume hawezi hawezi vuka siku nne tano asiguse mkewe ndo hapa hadithi ikasema nini idha da'a ar-rajulu imra'atahu fi firashi na Allah akaika laana za malaika talaaniwa na hasira za Allah kwa nini kwa nini ukiangalia kitendo chenyewe mwanamume mwita mkewe mkewe mkataa kulala naye Allah mkasirikia malaika wamlaani kwa nini kwa sababu mwanamume hawezi subiri jimaa atalala pale aamue sasa kwenda kutoka nde umemuudhi wewe utakumpa jimaa sasa akifikiria na yeye akero hawezi kukaa bila jimaa maumbile yake ndio mara utasikia mara mkwenda na ule mara kwenda kutafuta kwingine mara ameoa mke mwingine wewe mwanamke hujui sema ah ameniolelea amefanya kidha sababu wewe mwenyewe pengine wewe sasa waitwa hutaki kuna mwingine akiitwa anakwenda atakaa na wewe mwanamume kwa hivyo pia mwanamke lazima afahamu haya kwamba anna wa fihi anna sabra ar-rajul ala tarki al-jima' adhafu min sabri al-mar'a mwanamume ni dhaifu hawezi kosa jimaa ndio mara saa yote anamuita mke eh kadha hii ni tabia ya mwanamume Allahumma ila ambaye kwamba amefika umri wake mkubwa sasa mtu mzee mzee sawa inaeleweka anapungua shahwa yake ya jimaa lakini lao mtu katika wakati ule ubarubaru wake mpaka fi 30 wal 40 fi ghalib mwanamume kama huyu lazima atakuwa hawezi kusubiri jimaa akiwa ameoa hii kitu chaeleweka na ni maumbile aliyoumba Allah si masala yake ataka akili ni maumbile ya Allah haikataliki kwa hivyo mwanamke lazima aelewe umbile la mwanamume kwamba hawezi kusubiria jimaa muda mwingi awe apatikana sio oh wewe juzi tu sasa tena waitisha tena shikalama hadha maasluh hata si adabu itakuwaje mwanamke amwambie mume wake maneno kama laysa min al-adab fi shay ma huwa min al-adab kwa hivyo lazima mwanamke ajifundishe matamshi ya adabu akikataa kwa udhuru akatae kwa adabu sio msute mume kwa sababu ati yeye mume ataka jimaa maumbile yake kutaka jimaa sasa utamsuta mtu kwa maumbile yake wewe kama una udhuru sema wewe sharia imekuamrisha nini ukiitwa itikia wa khalas story ya kumwambia oh kidha au oh, kidha hamajus au kama wataka laana za malaika shore yako Allahumma illa mume wako awe ni mkarimu asibebe chuki asikasiriki akusamehe basi ndipo hapo sheria pia itakusamehe kwa hivyo lazima mwanamke aelewe hayo maumbile ya mume <coughs> na utakuta mwanamke akielewa maumbile ya mumewe utakuta ile nyumba inaenda ni ngumu kupata mushkila upate kesi sana lakini sasa hii kesi nyingi zinatokea utakuta ni kila mmoja haelewi maumbile ya, ya mwenzake mwanamke haelewi maumbile ya mumewe kwamba maumbile ya kiume na atamhitajia mara kwa mara haelewi na mwanamume naye amekosa kuelewa maumbile ya kike kwamba mwanamke saa nyingine pia atakupembezwa atakudanganywa danganywa mpaka atakubali atakusikiza sio kikataliwa wewe mwanzo ushafanya hasira mbio mbio mbio la kuna vile namna wamfanyia murawa na murawada kidha mwisho atakubali atakutii kwenye jambo lako lakini sasa wewe mume atakupia kufanya mathalan kama mimi ndo nina power mimi la saa nyingine mpaka unyenyekee pia kuna baadhi ya mambo mpaka unyenyekee kidogo ushuke chini kwa maslaha mengine ili nyumba ya zaujia isivunjike wazi na isipate taabu lakini ikiwa kila mmoja atashikilia hamuelewe mwenzake ndio utakuta sasa balaa nyingi za talaka zile kosa hii inatokea kwenye mushkila wao mwanamume haelewi dhaf ya maumbile ya kike haelewi na mwanamke haelewi nguvu za maumbile ya kiume kwamba atamhitajia saa yote haelewi na ndio maana imeleta migongano kwenye ndoa kadhaa nyingi utakuta shida iko hapo mwanamke amekosa kuelewa maumbile ya nguvu ya kiume na mwanamume amekosa kuelewa maumbile ya dhaf ya kike kila mtu amsairi mwenzake hawataki kusairiana ndio mwisho وكسرها طلاقها كما متوم الفسن وفندك وننفوبا نطلاق طلاق يتطوك فالله الله لازيمة ركبيش ما تتيزو يتهان من الفوائد كتكفيدة الحديث وفيه وفيه إرشاد المرأة إلى طلب مرضات زوجها إذا غضب حديثي يملكي ونمكي atefute vovote mpaka amridhishe mumewe akimwona na hasira ukimwona mume wako analala kwa hasira usikubali alale na hasira na wewe mfanye juu chini mpaka alale akicheka na yeye amekuridhia sahihi sengine mwanamume mbashar ataghadhibika na mkewe lakini mwanamke mwenye akili akiona tu ghadhabu kwa mumewe basi ashaelewa kutefuta namna mpaka akamfanya alale pasina kughadhibika naye idhalika mtume alayhi salatu wasallam alimsifu yule mwanamke al-aqila asema nini amwambia mume wake nini hadhihi yadi ala yadika la aktahilu bighamdhin hatta tarda mwanamke akimwona mume amekasirika anamshika mume mkono wake alafu anachukua mkono wake mwanamke anautia kwenye mkono wa mume na ufunga amwambia mume wake huu mkono wangu nimeuweka juu ya mkono wako sitoi hapa mpaka unihakikishie umeniridhia la aktahilu bighamd yani silali sifumbi macho leo mikulala mpaka uniambie umeniridhia hivi ndivyo mwanamke mwenye akili haweshikilia useme oh mimi siwezi kuomba msamaha na mwanamume ashikilie oh mimi siwezi kusamehe shauri yenu shauri yenu na ndio nyumba yaisha hapo خلاص lakini lazima mmoja ashuke chini na mara nyingi mwanamke mwanamke ndio afaa ashuke chini fil ghalib ndio mwanamume akiwa mkarimu sana hushuka chini basi mushkil lakini sasa hizi sio wanaume wote wa karimu kila mwanaume shishie paki sasa na yeye yuko juu kweli kisheria sasa dawa wewe mwanamke ukuwe na akili usema haina haja mbombano kama huu basi bwana mimi nimetanaza ni swameh mkono wangu huu silali mpaka uniambie umeniridhia wa خلاص mambo yameisha na mwanamume ni bashar akimuona mke wake amemuonesha huruma wallahi maumbile ya kiume utamwona naye kisha ashasahau ashasahau أليس كذلك كويبو لا بد من هذا لا بد سنجين ونمك يتمي بصارة زكيك مباكا كمريدش ممان أكون كشكيلي أنغوفو نمانومي كشكيلي أنغوفو مشو نيومبا هو منجيكا وسباب يا كما هان خامسا كتيك فايدة ذا حديث وفيه أن الرجل أشد شهوة من المرأة واضح في الحديث يونيش وازي kwamba mwanamume shahwa zake ni nyingi kuliko mwanamke hadithi haikusema idha da'a almar'atu zawjaha fi alfirash haikusema ati mwanamke akimwita mumewe kitandani amesema mwanamume akimhitajia mkewe kumwita wewe ina maana haja mara nyingi tatoka upande wa kiume haitoki upande wa kike na hii pia mwanamume afahamu usitarejee saa zote mwanamke akufuatefuate ni wewe itisha mwite mke wako kwa sababu hadithi kama idha daa ar-rajul daa ar-rajul ndio saa nyingine kweli mwanamke huwa ataka yeye jima sawa ataitisha lakini saa nyingine ghalib al-ahwal walio shayena ina na ghalib al-ahwal pia ni yaani kwamba mwanamume madamu shahwa zake ni nyingi kwa hivyo kila mara atahitajia mkewe na ndio maana hadithi kasema idha daa ar-rajul hakusema mwanamke akimwita mkewe kwa sababu yeye shahwa zake si nyingi kidogo sasa mpaka wewe umwite mwite saa yote wawe hawe kasirika oh mimi leo simwiti shauri yako ushauri yako wewe utalala mwanamke hakuelewi ataka nini kisha utarudi umkasirikie umlaumu umwambie oh wewe saa zote kila wewe saa la la la mayasla lazima watu huyu ashuke chini na ashike chini kila mmoja aelewe dasturi za mumewe na mwanamke mwenye akili busara humchunguza mwenyewe akimwona huyu ana ishara za kwamba atakajimaa leo خلاص ataelewa mubashara mwanamke atajitayarisha nafsi yake na mwanamume hakadha wa hakadha kuna wengine wanaishi kwenye ndoa na fiqhi ya ajabu kila mtu amuelewa mume wake alivyo na kila mwanamume amuelewa mke wake alivyo kwa hivyo al-asl madamu mwanamume shahwa zake ni nyingi kwa hivyo amri ya jimaa mara nyingi itatoka kwa mwanamume haitoki kwa mwanamke fil ghalib kwa sababu mwanamke ni mwingi wa haya na mambo kadhaa lakini wewe ukiitisha amri atati na hatosikia haya kwa sababu si yeye aloanza mwanamke mwenye haya huwa hivyo fil ghalib kwa hivyo wanaume pia muelewe si masala kwamba wewe oh, saa zote wewe atakuvugwa vugwa huko na kula kuna dasturi kuna kuna mila kuna haya saa nyingine za wanawake haziwapi hayo wewe kama mwanamume ukitoa amri watakutii wa khalas ama utakasa sasa mwanamke amrishe yeye jamaa la haula wala quwwata wewe amri hii umepewa wewe uamrishe طيب kwa hivyo hiyo ndio hikma ya sharia kufanya masala kwa nini imesema idha da'a ar-rajul kwa sababu mwanamume ni mwingi wa shahwa kuliko mwanamke na ndio maana Allah akamhalalishia aoe paka wake wanne kumaliza shahwa zake kwa hiyo hakuna kwamba ati mwanamke ni mwingi wa shahwa mwanamume ndio mwingi wa shahwa hata dalili zaonesha hivyo ورجع هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى kwenye nuzhat rawdat almuhibbin وذكر adilla kadhaa akataja dalili kadhaa za kuonesha shahwa za mamume zilivyo nyingi kuliko mwanamke ya mwisho ambao nitamalizia katika faida za hadith وفيه وفيه أن تخصيص الذكر بالرجل وفيه أن تخصيص الذكر بالرجل يدل على أنه لا يملك الجماع لا يملك الجماع نندو معنا شريعة كمهام منامومة كم لو هي أمري منامك سكتاي قسم منامومة هملك جماع من اللي يملك الجماع المرأة المرأة lidhalika yaqulu ulama almar'a hiya allati tamlik aljimaa ilipokuwa hali ni kwamba mwanamume hamiliki jimaa anayemiliki jimaa ni mwanamke ndio sharia ikahusu kwamba mwanamume akitoa amri asikizwe kwa sababu jimaa haiko miliki yake ni miliki ya mwanamke bidalil kivipi kwa nini kwa sababu mwanamke akitaka jimaa mwenyewe ajue kujitetea wanaume hujui ndio maana sharia imekuhami wewe imekwambia amri yako jimaa ikitoka mwanamke lazima akusikize lakini haikumwambia mwanamke kwamba wewe ukitaka jimaa pia lazima usikizwe haikumwambia mwanamke sharia afanye kwa nini kwa sababu pande ya jimaa ulama wasema mwanamke ndo alomiliki jimaa hadha mwanamke akitaka wewe leo mfanyie jimaa hata ukakataa utafanya kwa sababu miliki yake amemilikishwa yeye na dhalika ulama wasema mwenye wake wawili watatu wanne الواجب في القسمة ni almabit fakat wajib kwenye zamu ni kule kulala nyumba ya yule mwanamke ambaye ni zamu yake basi kufanya jimaa na yeye si lazima sheria haikukulazimisha ati oh kule wewe jana kwa mke ule ulifanya hapa lazima ufanye la kwa nini ulama wasema sharia imemkalifisha mwanamume agawanye zamu tu za kulala sio jimaa kwa sababu lau mwanamke akitaka jimaa ataitefuta na ataipata mwenye ajua namna ya kutefuta na mwenye ajua atapata na ndo maana sharia haikugusia huko kwa sababu ulama wasema nini aljimaa tamlikuha almar'a hata ukakataa na mume utakuta mwanamke lau kama ataka jimaa na wewe utafanya lakini kinyume wewe za kutaka sana mwanamke hataki utautalala na hasira kama hataki hataki kwa sababu ile jimaa ameimiliki ni yeye na ndo maana sharia ikasema tu amri ya mume ya kuhusu jimaa itiiwe kwa sababu mwanaume haitishi isipokuwa na haja lakini mwanamke waweza kumpa jimaa hata hahitaji akakutitu lakini hata hajahitajia na akihitajia wewe hata ukakataa vipi atakufanyisha atakufanyisha na utafanya na ndio maana sharia haikumtetea yeye hapo kwa sababu hiyo mfani yake na ndio maana imemwachia ama mwanamume sharia lazima imuhami kwa sababu hapo hakumilikishwa lidhalika wewe ukiwa na wake wawili mke wako wa kwanza leo amelala huku nzamu yake wajibu ni kulala tu sikumgusa ukimgusa huu vile yeye mwenyewe ameitafuta jimaa ukampa na yule atafute huwa hivyo lao kwenda utakwenda utalala akikwambia mbona kule wafanya hukufanya mwambie ah, yule ametafuta wahaka au wewe mwenyewe mwanaume utake utafute kwa hivyo ulama hivi ndivyo wanavyosema anna aljimaa tamlikuha almar'a jimaa anamilikiwa na mwanamke law aradat la fa'alat law akitaka mwanamume atafanya na ndio maana sheria ikamhami mwanamume peke yake kwenye hii masala kuliko mwanamke kwa sababu kwanza shahawa yake si kubwa pili akiitaka akihitajia atakufanyisha utafanya si, wewe sio hivyo wewe shahawa yako ni nyingi na saa nyingine anaweza kuko tayari wataka yeye hataki na haiwezekani jimaa kutimia mpaka yeye hataki wa hakadha kwa hivyo la budda kuchunga hizi furuku za kimaumbile hizi hukumu sharia imeleta hukumu hizi kulingana na tofauti ya kimaumbile ya mume na mke na ndio maana zikaja ahkam za uadilifu كما هذه الوزليتة تمويت محمد صلى الله عليه وسلم اكتفي بهذا المسلم أن تسميش حديث موجة نكتفي بهذا القدر كما كنا سؤاله وهراكم تنين بهذا